Kirolikuskizuna ikuskizuna hor da, esenatokia ere, hortan ez da dudarik. Federal bateko partidetan, telebistaren kamarak ikustea ez da ohikoa baina jokolariek hori baztegean utzi beharko dute, eta hortan saiatu dira asteuntan, naiz, oiturak doi bat aldatu behar izan dituzten. Iban iriartu guti, doni banen loitzuneko jokalaria. Trenamendu egunak aldatu ditugu... Eh, partida hostia lehan denez, eta ez zigandean usian bezala. Baina bestenaz, uh, eh, atzen trenatu gira, usian bezala, entzatzen gira esobera presiorik emaitean, ustez aski ukanen dugu bakotsak eh, bere buruan, beraz ez du balio eh, gehitzea, uh, zugur da plazer egiten duela zelai horako batean aritzea, baina uh, da justu zen ustez uh, jende gehiago jitea, badakigu uh, gure lagun eta famili eta inguruko uh, gehien bat gobilduko direla, beraz eh, horrek bai uh, niretzat bederen igorazten du bai. Eta presio hori kudeatzea izan daiteke gakoetariko bat. Zeren zelaian gauzak etinkoak izanen dira, Doniban Eloitzunek orain arte jokatu dituen partida guztiak eraman ditu, aurten zazpi eta bide beretik segitzea saiatuko da, baina parean badakigu angeluk talde indartsua moldatu duela aurten, froga azken partidan albi talde gotiogaren kontrako garaipena. Zentzu hortan, Iban iriak partida gogor bat ikusten du ostira luntan. Badakigu angeluren aurka, be uh, eh, urte guziz zaila dela, joan urtean uh, eh, iru partidu galdegu intuen horien aurka, lauen gain, eta uh, eh, ala ere individualki diokalari uh, biziki honak, direnak goi mailan, edo topa malauan, edo prode bian, eta kasik um, lehro badute bederen olako diokalari bat, beraz, uh, bortzaz horiek usaiadute partida lodien aritzea, maila hobeago batean, beraz, horiek hartzen diete horien eh, taldeari. Eta hori ere izan daiteke derbiaren gakoetariko bat dualde poki edo foke bezalako jokalariek diferentziak markatzen al dituztelako.